ry'isanganiro kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro iwanyu havugwa amaki mukadutunga kuri iyo minota mike irenze ko kubera ibindi byariko birakogwa inimero rero ni za muhamagara ko abenshi murazina kino kiganiro intumbero yacu yaco ni ukutubwira ibibera aho umuherereye tuba tutamenye cyangwa ibindi tuba twashikirije mukagira ico muvuze muti aha hari akwahaze hari ko batongeye ko neza cyangwa kagenze ukuna kuriya rero inomero mu kanya duca dutangura kubabwira uko zikurikirana mushobora uh, mushobora guhamagara ko ni mirongo itandukanye mu bimwe bw'ibyuma muraza kwakirwa na emetuse mitebutsi mbega yemwe kuki dufubuza erega turi bene mugabo umwe ye koko twi tw'amenyo y'abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mpembe mirongo rero muza kwakura ko ni mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu hakaba uwundi murongo uwo nyine tubabwiye ariko ugatanguza mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu hakaba umurundi murongo wa mirongo indwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu majana icenda mirongo itatu na gatatu turabe kwa ari uwabanze gushika ku murongo hama iyindi turayibashikiriza mu kanya alo alo eh, mwiriwe mwiriwe mm, tuvugana nande juvenal uherere hehe ikarusi hmm, eh, muvuga mhm, mhm. ah, kubera turasarura mugabo utaba atabifite usanga mhm. hariho iyo kugura usanga abahodoye baguma turiko turakumva neza Juvenal yego ati ubu hari ko murasarura ibiharage yego ikibazo gihagaze he ikibazo ahantu kiri mhm. no kubera iyo usanga utabifite ugenda ukagura iyo uvuye mu murima ntituri ko turatabona neza ibyo uri kora tubishikiriza muti ubikuye mu murima bigenda gute wabishikanye muhira wabishikanye muhira hariho abagenda abagenda kubibi aha none usanga yagize iki amafaranga hati umwe arashobora kubigurisha uwundi akagira kubibikisha kubi akabigurisha yego mhm. mm. juvenal reka gusubira kwakura kubera umurongo wawe ntumeze neza ubundi mm. ku murongo alo mwiriwe amahoro mm, tuyaga nande nk'uko bisanzwe muri ko muravugana na wa munywanyi wanyu nawe se ubundi nini bigira hosikari batazira kudiya aba muri komine mutumba zone ahengamiye mwari bibaba hmm. n'amahoro ego n'amahoro nibigira eh, uvuze ko uherereye mperereye muri komine mutumba intara ya karusi hmm. zone nayo n'ibibara yego ibibara hmm. yego ni sawa gasikari basha nizamo buke buke na nayibiharuro nyene by'igitoro byase nivyo nagomba ndabagire kumurira ibitoro byabaye nabi kwere bimeze gute ahubwo nta n'icyo tukinabona ariho ubu igiteka ntitukigenda ibujumbura ntitukimanuka ibana kandi sinzi ari bagomba baturemesha ngo kizoboneka mugabo ntitukibona mm. ikindi nacyo rero mm-hmm. nazimbiye aho mu ntara ya karuzi ku mugwa mukuru w'intara ya karuzi ngaho iwacu mm-hmm. ni ukuri hari barabara riteye isoni kandi riva ku ntara ryabaye nabi ni ibinogo n'ibibuye mm-hmm. baraba ukuntu bobigenza twarasemereye ibyo dufise cyarakozwe n'ibyo tuguma dusibura n'ubu hmm. ako kabarabara nako tujyana ikuntara mhm. oya barakwiye kwikebuka bakaraba yuko bugasahiriza n'ayandi yo eme mu minsi n'imodoka ntizirenga ahantu haciye kwerura hwera rwose yego hmm. mweho mubona moteri rikikubwira twebwe bivanye n'akamo dutera twokumviriza imigambi bagamije bakavuga ati kora iki twoheza tukaraba icyo twokora hmm. yego kuraza hmm. umutwe w'umwe ntiwigira inama murakoze cyane oscar ngira abazoheza babibashikiriza ibyo mushobora guterera mu bikora ego barabe barabe n'ayandi ho imigongo iza gucika ku bantu nihatahe hmm. murakoze cyane ijoro ryiza himutumba komera namwe mhm. ubundi ku murongo alo hano mwiriwe mwiriwe tuyaga nande ndi umubyeyi w'inyamagana inyamagana haherereye he muri komine bugendane igitega yego akazina akazina ga mubyeyi muri nyamagana akazina ninde akazina ninde urabyase nshimye kwivuga isi twebwe umugeregiteri w'ini nyamagana ushaka gutangisha amahera abo mu w'icumi na rimwe kandi mhm. batize none twebwe byatubabaje cyane hmm. eh, amahera yiki y'abavakateri hmm, nagira iryo riri mu ishuri twumva yuko n'umwaka utagenze neza cyane oya ashaka gutangisha amahera y'abavakateri kandi batize hmm, none nawe niho wiga oya cyane umubyeyi ni umubyeyi babarihisha angahe niko batubarira mm, babarihisha angahe kugira nawe ntuburi kuramwagiriza ibitari byo ku kwezi ibihumbi bibiri mm. none ko babiriha kandi batize iki gice ko kigomba gihere babarihishije angahe kirimo amezi atatu hafi atatu ngo bashaka kuriha ibihumbi bitandatu mm. yego uvuze ati ni abanyeshuri bo mu wa kangahe mu w'icumi na rimwe hmm. abandi bo ntibayariha abandi hmm. yego abo mu yindi myaka abo mu yindi myaka uyajya hmm. abo mu yindi myaka ndabizi usaba ko hoba ikinone badushaka ko leta yodufasha tukareka kuriha ayo mafaranga kandi batize hmm. yego urakoze ijoro ryiza ubundi ku murongo halo halo mwiriwe ni impore genda umunyagihugu wo mwucana nitwa nduwarugira aroni n'igiharo ngomani aroni eh, igiharo nagomba mvuge mhm. kwera amazi no tunwa amazi mabi kweri murabe mudufashe hmm. e, mhm igindi nacho mhm kwagoma dusaye kweri turi numwonga bita rumpungu mhm iyo dutya gakiri kweri amazi araba meshi agakeka gakeka twagwa ne twagoma dusaye kweri ko dutatira uwo mwonga ugango sayo ko twatwa abazi abazi tugarutse kumazi bavuze mu nywa mu nywa amazi ya hehega aroni yani tunwa kwimba kanogo usanga bita bamwe ngo ni mbizi mhm yani usanga wabyukuye amazi ni mabi kwe mudufashe ntaco aba barongoye ku rwego rwa komine barababwira mu mwafasha none kubwira ngo nk'amazi meza oya kuko hariho n'ibihombo bari batubakiye byarapfuye kweri ubu wapi nta kigenda ubwo ni mwebwe nyene muyakoresha ayo mabomba mwayishe gute none ibintu by'ibyuma ukuntu bipfa ubu tunywa amazi nyene simba mu buzi bw'ubunogo yego kweri sawa rero icyo gihe murakoze eh. hmm. ubundi ku murongo halo halo halo hmm. imbere y'uko ajya ku murongo tubabwira ubundi murongo mushobora guhamagara ko mirongo irindwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana irindwi mirongo icyenda na kabiri telefone zo mu nzu nazo mirongo ibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu hindwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri baturetse ko hari uwundi ku murongo alo mwiriwe alo mwiriwe mwiriwe ni amahoro eh, ni amahoro na kavubu mm, na kavubu yego yego muri kumwe na jamali nyabitsinda ayi jamali ni sawa nyabitsinda ni sawa Alo? Alo Jamal. Alo? Mhm, Jamal ntariko aratwumva ariko turamumva. Alo? Numva resume nifata nabi sinzi meze gute. Twebwe turakumva ni sawa? Alo? Alo? Reka manze nipenda subira kwakuru. Sawa. Uyu yari nyabitsinda wundi ku murongo alo? Alo? Alo mwiriwe? Mwiriwe. Mm, tuyagana ande? Shabani. Shabani uherereye? ku rubaho muri rutana ku rubaho yego mm. nagomba gushyikiriza ibyerekeye inzoga za pirimusi mm-hmm. ni ukuri barakumwe na bugaragaza bazana imodoka zikwegana kuko nzakenye rwose <laughs> murakenye pirimusi yonyine eh, n'amasana mugabo urumva abantu barabura inzoga cyane bazi ko bazirondera mm, cyane cyane uravuze ati ni pirimusi eh. mm. <laughs> hati ya mu rubaho ku rubaho mu rutana bakinya inzoga za pirimusi ababijejwe barabyumva ubundi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe turaga nande apolineri mu kinanira apolineri mu kinanira mm. ni amahoro no kuri ndabona ni amahoro yego mm. ikibazo mfite uh-huh. n'amakuru n'amakuru mutamenye mm-hmm. ni ikibazo cy'isukari mm-hmm. isukari iraboneka mhm. ariko ikibazo kiri abo usanga bayigurisha ibihumbi bitatu mhm. mu marimantasiyo naho ugasanga hamwe bagurisha bibiri n'atanu ahandi bibiri n'amajyana ane mhm. none mu izo mbere zose ibe iyo bizwi na leta kugira um, mudufashe aba badandaza isukari bakorere ku ibeyi izwi n'amategeko apolineri ah. urakurikira amakuru cyane yego genda yakurikiye iyi mm, kiro mwumvise ko leta yashize kuranga ikiro cya leta cy'isukari cy'isukari ndabona cyakunye ubutaka toye ntacyo ni bibiri n'amajana atatu bibiri n'amajana atatu mm. ariko rero mu marimantatse bagura ibihumbi bibiri n'amajana ane mm. ku mabotike hoho mm-hmm. bagurisha ibihumbi bitatu na shakarombaze none abo bantu bagurisha ibihumbi bitatu mhm. twokwitura hehe kugira bagurishe cyo kimwe n'ibeyi mm. abategetsi babegereye eh. mm. kandi bizwi hose rega nabone hari haba icyo usanga nabo nyine baza kandi bakayigura kuri ibyo bihumbi bitatu yenda ahubwo yewe twabuze n'icyo dufata n'icyo tureka ku isukari kuko mm. niyo tugiye kuyigura muri alimantasiyo bavuga ikiro kimwe cyangwa ibiro bibiri mugabo hmm. ugiye mu iboti urumva kuri ibyo bihumbi bitatu bitatu byawe naho ushaka ibiro cumi barabiguha hmm. aho rero n'ikibazo rero ku bijyanye n'igiciro ngira mu kwegera abategetsi babegereye ngaho bakabibaza kuko nibo bari baje baserukira babashikiraho hmm. mwe mutosheka bakafasha no mu kubahiriza ingingo za leta ego nabo barabyumva baze barakurikirana ko aya mabutike yo ngaha mu kinanira hacuwa barabe benshi bada isukari iriho ariko bayigurisha ibihumbi bitatu mm, ariko nawe ngira muri kino gihe ntihoze uraja aho bazimba mu gihe nawe ubona hari ahandi haba hari amafaranga ari mu sigato yaho handi yewe kenshi uboteye nigira muri alimanti ushobora kuba kugurisha bibiri n'ane mm. eh? urakoze twizere ko uzosubira kwakura utubwira ko aricyo bagufashije aho uherereye urakoze mm, joro ryiza mukinanira ubundi ku murongo alo alo alo amahoro alo alo Nituko turabumva neza uwundi ku murongo alo miriwe Mashura kutuza akajwi yego mhm, tuyagana andi umunyagihugu wo muri komine giharo bativuze izina ibitanga jean batiste jean batiste mm. ni mu giharo isirawa mm. dufite ikibazo cy'ibarabara mm-hmm. riva hehe kajahe wa demine kenze batwemereye ibarabara ni ibarabara riva hehe ni irene onze irene onze ibarabara rikuru rya cumi na rimwe riva he rikajya he ku batahazi riva imodwe rinashyira mu rivuye hehe ahantu bita kujya susuma rijya mu cankuzo ubu ryaranonekaye rwose cyane ryarigeze kuba ririmo kaburimbo oya oya mm. ariko ririmo ibinogo byinshi mm. basaba rero yuko nyine icyubahiro baraba dufasha kuri iryo baraba rigakogwa mm, murakoze murakoze ijoro ryiza mu giharo ubundi ku murongo alo alo mwiriwe mm, tuyaga nande alo tuyaga nande jonasi mukinanira jonasi mukinanira yego mm-hmm. nabwire ku nkuru yabaye no munsi rero mm-hmm. umukobwa nyine bari bakundanye n'umuhungu nyine mm-hmm. hama umukobwa aratuma ko umuhungu ngurahita kubahira hmm. kumbe namukobwa nimba hari wapfuye iki yari yafashe amazi arabiriza ku ziko hmm. ashashiramo agapiripiri hmm. umuhungu we rero yicara muri saro yamuha yari yamwicariye wamenga agomba mubwira ibyo yamuhamagariye atana yasafugiye y'amazi n'ibipiripiri byari byabitse aca munsi aho mm. yamusutse mu maso acara ku imana yakinga yamusokishiriza mm, Jonas yego ngo baba wavyiboneye asineze mm mukina ni nacaye hanyene mukina na cyakabiri mm mwatabaye gute mwatabaye gute kugira ibyo ntibikabe kuko murumva yuko atari ingendo nziza ingendo cyane naho abari bakwikinduye bikomeye ntabwo hmm. agomba kuyihamya byahavuye bihera gute mwamahabaga yaba baramuhagarika cyane ubwo bakibahamagara abasirikare bari hasi hmm. bakabajyana uwo muhungu kwa muganga mhm. uwo mukobwa nawe baramujyana ku bagihugu ubutungane naragaruka ngira ngo wamusize kukacungira ngo hmm. ndiko niturasa kumubona urakoze jonas ego eh, namwe Hmm. Uwendi kumurongo, alo alo alo mwiriwe mwiriwe tuvugana nande nkuru erike erike niyo nkuru ibuhiga hmm, ikaruzi ni amahoro hmm, muyaga make ariko twe turafite ingorane bijyanye n'iki toro chunga ngaho ibuhiga dusangire umushefu tepo ongai buhita igitoro caje acaye ugariye barabara agakubita ba Eric wava wagiriza umuntu ibitari byo habiki umuntu yo kugari barabara akabuza abantu kurengana Eric ntadutomori ariko yaravuze ingorane ijanye n'ibitoro aca avuga n'ibindi bijyanye no kugana amabarabara kumbura araza kugaruka nimba ubutunzi butari bukuye muri telefone ubundi ku murongo wa lo mwiriwe muduza mm, kajwi tuyagana hande muri komine ya hehe muduza kajwi bari teremi kugira dushobore ndi mu kibogoye mm. yego muyaga make ngaho ah, neza na neza ikintu agomba nshikiriza uyu munsi hmm. eh, ni ukubera kwa kweri ariho ibintu naraye mbonye kwa kweri byaraye binambabaje gushyika n'ubu ndumva yuko umengo simerewe neza mhm. eh, hariho umubanyi yaraye abotse umwana mu kiringo cy'amasaha cyenda y'ejo z'ijoro eh, y'umugoroba hanyuma rero arara uvuye mu buruhukiro aha nyine muyinga mhm. hageze mu kiringo cya saa kumi na mbiri yaradukwiragiye mu twebwe ababanya arabitumenyesha yuko tuzomufasha ingorane bukeye mu gitondo cy'uno munsi dufata mhm. hanyuma ibyo bigeze ngaho nagiye numva mu gitondo y'uko hariho abaje haraje kwanza abantu bari bavuye mu kandi gacimbiri ni ukuvuga ni umutumba umwe wa kibogoye muga haje abantu bavuye mu kandi gacimbiri baza bari mu bari bumubaze ngo n'ingorane yagitse mhm. hanyuma arabaha baramuhamagaye kubera uburuhe n'inoma asanzwe yifitiye kubera uburuhe n'abantu binywera utuyoga ngira ngo sinzi yuko usoma mugabo abantu binywera utuyogurazi ingene ah, basicaye aho bajyama bajyama yarasinziriye baramuhamagara kubera uburuhe n'ibyiyumviro n'utwo tuyoga ntiyabumva baca barashavura ngo yabinumize abumva baca bapanga umugambi yuko baca bategerezwa kuguma ngaho nyine k'uwo muhana ngo barabe yuko ngo ari mu nzu barasubiriye barahamagara mwinshi aritaba amaze kwitaba bamubwiye bati wowe icyo dukora tuguha igihano uri n'akagayo mhm. amaze gusohoka yarasohoka arisigura ati jyewe mfise nabuze umuntu none icyo gihano umukima giciye giciye kuki ngo ubu nyene ibihumbi cumi aho hari sangapi hari nko mu biringo bya saa tatu na nusu mhm. none ikibazo gihagaze ntunga gatoya ndakwiganire gatoya tukubwiye yuko ikiga umuntu ahamagaye ntarenze iminota ibiri nawe uri kurayirenza eh, ah nta ngorane mm. oh, ni ukuvuga rero ikintu kiniya je cambabazi mm-hmm. ni uko bamusabye ikintu bita ngo amande y'ibido gushika hamwe bamanuka bamanuka gushika hamwe bashira ku bihumbi bibiri ibihumbi bibiri mm. amaze kubibaha baranabigaya barabimusubiza none ayo mande yarayikineza ga bariterema babarira no kubwira yuko ari nibara nibara tukubajije dutaye manda yarayiki ndakubwiye nanje yuko ari ibara kubona ariko nturiko uradutahuza neza ico kibazo yababwiye yuko twe tukubajije duti ayo mande yarayiki mbaza ndakubwire kwa kweri ngo yabinumije ngo abumva ngo yarijyamye ngo mbwa yabinumije ngo abumva ngo canka abantu barafise uburenganzira bwo gucunda mande mbabarira wa mubyeyi we nta n'akamaramaza kwa kweri gushika baca bamuha itegeko ngo gushika ubu iyo bidute yizanye ngo n'abaza kugufasha izo ngorane ngo turavuze kubahagarika hmm. nabo n'ababanyi n'abarundi basanzwe nk'uko twagiye ku muzika turi abantu imparugwa bakeya babandi bose babakufye hmm. nta nabo nigetse mbonamwo hmm. turi abantu bakeya rero iyo myifato nkayo dushaka mu gace murakoze bariteranye urakoze mugira icyo wigira ijoro ryiza nawe aho imuyinga ubundi ku murongo mbega yemwe kuki dufuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko amenyo yaba umutwe nzi ewe umutwe nzi urakitse nidukubita agatima mbembero tugarura umutima bibi ari ukwisamburira ko twiha agaciro twoye kwisuzuguza igihugu ni turagisangiye tuje hamwe twubake twese nakarimiba kira nibanda niduhame rero kahise kabi dusanganire kazoza keza mu rukundo n'imbabazi biturange amahoro n'amahoro ndabisasagare bitsimbatare kuri twese babana uw'agaciro agateka kazina muntu hama kwihanganirana umuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yiga hari isanganiro ni isaha zibiri n'iminota indwi turabandanya n'ikiganiro ayiwanyu havugwa make hari ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza mhm, tuyaga nande uraza n'abakakarare inde bakakarare bakakarare uherereye he muri komine mukike mu muri komine mukike mukike eh ntara ya bujumbura mm rero ikintu nagenda babwira mhm yewe nk'abo bantu banga guterura umuntu banka banka guterura umuntu guterura umuntu uyuhe nk'umuntu aba arwaye gifate aba ingorane ibyo ntibyabaye ngaho uherereye yego muri komine mutiye mm, uno munsi uraba oya mm. kuri iyo ndwi yahera mhm. benagenda babwiye urabahamagara ukajya wumva ngo ntibumva rero sinzi ikintu babihera mm, mugabo rero ikintu nagenda babwiye mhm. yewe basha turabahana ni ukuvuga ni ibyo gufashanya iyo umuntu arwaye mugahamagarana mu kibana kugira mu mutware kwa muganga eh, akagira abanka guhuza mm. none umuntu ntabaje bakurwara mm. none wumva nk'ibyo wabyihoza none mm, ubabwiye akahe kajambo none abo akajambo ahubwo dukeneye kubahashya Hmm. nta uburenganzira bubifitiye bwo guhana umuntu none twese ntuzi umuti bazi hmm. umuti icya mbere n'impanuro eh. hmm. aho murafite abashinga ntahe bo ku migina bahanurana yego mukabanza mukabicica mukabanza mugahanura eh, eh. mukavuga ati naka nawe arakwiye kuza aradufasha hano mu kibano ukuntu kuriya igihano si cyo cya mbere ah, none mubanze muhanure ntawe uzonanirana turabyizeye murare neza murakoze ubundi ku murongo aro mwiriwe mwiriwe mm, tuyaga nande eh, muyaga n'uwitwa minani mu ntara ya bubanza komine bubanza nyine zone bubyibuko mm, minani ni amahoro ibubanza amahoro ngaha mu kibogoye kabisa ca bubanza mm. eh, geragera nshikirize akabazo kambakiye muri ino minsi Mm-hmm. hariho umuhungu yitwa pangarasi umuhungu wa tanadi bakunda kwitanda byanditse hmm. minani ntiwabwiye kuyagiriza abantu ngaha ibintu kuri radiyo ubwiye kuyagiriza abantu kuri radiyo si ukumwiyamiriza ahubwo ngira ngo ujye kumwe akora nabi eh. tubwire ibyo bikorwa ingene bimeze abandi amazina y'abantu tube turayaretse urumva icyatubabaje twebwe mm-hmm. yari uwo muhungu bose yaraguze amabati yo ku nzu bari ahantu bari batangiye iwacu mhm. minani uwo uri kuravuga n'abandi ntibari hano kugira abace bagira icyo bashikirije babeshutse tubwire ibyabaye hama tumenye ingene bimeze utiriwe uragaruka ku mazina y'abana bariya uwo muntu yaguze amabati yagurira nde yaguriye umuntu bari bahaye eh, mu kigwate ariko aragurisha hmm, uwo mu kigwate nawe yagurishirije iki yari yagurishije ayo mabati nyine ku nzu bari bamuhaye mm. hama yagurisha ibihumbi amajyana abiri mm-hmm. uwo muhungu amubonye nawe atavuga ati ayo mabati turayagabura nde wundi yasabye ko bayagabura uwo muhungu pangarasi mm. asabye yuko bayagabura nyamuhungu bose ikoti inzu ziruzuye n'abandi bari ko baragurisha agenda ugure nawe atavuga ati kabisa je nakeneye yuko tugaburayo onye ku kubera ariyo agikomeye nawe aramubwira ati ntigikunda nawe agenda yitabaza abapolisi yitabaza abapolisi bo mu karema baca baraza mhm. baca bamuta mu mbuto nta muhungu abona yuko bihava bikomera kubera bari bikoreye amabati bari babafashe mhm. aca aravuga ati reka nishikana aca arishikana maze kwishikana nabo nyine baca baza bashyigikira rya rindi iti ko waguze aya mabati uwo muhungu akakubwira muyagabure nimuyagabure byanka byakone nawe ati ntikibaho mhm. nawe atavuga ati none ko nari nzi yuko arimwe mutunganiriza abantu mutamuza mumpotera nk'uku hama wa muhungu atavuga ati basi reka ntibizane ingorane kubera ibyo ubonye bigenda bitinya sana kubera byahitanye n'umuryango wanjye hmm. atavuga ati ayo mande notanga ayo bangana gute ati n'ibihumbi amajyana abiri ati bice bigwa mu bihumbi amajyana ane tego atatanga ibyo bihumbi amajyana abiri minani musongora none byahitse gute abo bajejwe umutekano babafashije iki ni akahe kama mutera baba bagira ibyo bintu mubona yuko ngaho bitameze neza abapolisi kabisa bari mu karema ntacyo badufasha ntacyo bafasha abanyagihugu ahubwo nabo basongera isi yo mu kurya kabisa minani nakurije ko utogira abo wagiriza bavuga ibintu uko biri kubera baba batari hano nabo ngo bagire icyo bashikiriza n'abandi bose bakura mu nyuma bigenda uko hano saho kwagirizanya ni ukuvuga ikintu uko kiri eh, wiboneye ufitiye ibyemezo ku murongo hari uwundi halo mwiriwe mwiriwe hmm, turaga nande ndiho muri kumene kitiramuka mhm. ntara karuzi mhm. akazina akazina ninde zishingiye kwivuga akazina mhm. ariko ingorane hari imbonerakure ngaha ziradusarisha kabisa mhm. umunyagihugu umunyagihugu ubunye nta muntu wakigura ibiharage nariko ndabwira ubundi ahejeje guhamagara kirazira kwagiriza abantu cyangwa umugwi w'abantu wowe utiboneye urashobora kutubwira ikintu cabaye utiriwe uradomo urutoki kuri naka ngo umwagirize kuko atabari hano nawe kugira ngo agire icyo ashashikiriza wowe uravuga ibyabaye hanyuma eh, ukabitumbereza neza kandi uzi ko ari byabaye bifitiwe ibyemezo urumva ingorane dufite mhm. ni uko ubunye dutarekuriye gusora ibiharage mhm. ubunye ubishoye baca bagufata ni ingingo ya komine niba ni ingingo ya komine ariko mva ntavugize neza natwe abanyagihugu umunyagihugu b'abanyagihugu barimye alo ni waruvuze ko utazi neza iyo ngingo aho yavuye woyibaza neza kugira eh, uzotange inkuru uzimvo n'imvano yayo murafise ababajejwe ngaho abajejwe imitumba abajejwe zone mukababaza neza ingene vyaje n'icabitumye iyo ngingo ifatwa ariko nyo mhm. yuko ngo tutarekuriwe gushora ibiharage mhm. aho ngo tugure mugure yengwa bajya abantu usanga babishora mhm. nyamaka ngo bigurirwe mu isoko mhm. urumva rero ariko rero mhm. abarimyi nabo baridoha kubera baba bakeneye amafaranga aza kugura utundi tuntu na mu isoko hari iki njye sinzi impamvu babifashe hmm. umunyagihugu ngira wo usubira neza ugatohoza ukamenya iyo ngingo iyo yavuye cyangwa ukamenya ahihera ihera n'aho igarukira kuko tumva umenga ufise ibice ibice by'iyi nkuru bari kuradushikiriza si ibice hmm. ariko natwe murakwiye gutohoreza yuko ibyo bintu byoba atamuntu yoshora umwimbu wiwe hmm. hama natwe tukagira inzira kubera natwe hari ibyo tuza dukenesheje ariko rero ngo ngo bidashowe mu isoko mhm. ngo ngo ntibishoboka ngo nka tujya tubigarutanga turimo abantu badandaza ibintu mhm. ngo ntihagire umuntu ngo agure igiharage umaze kukigura ngo bace ngo bazoca bakimwaka mhm. uko rero natwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka Mm-hmm. nayo ndakubwiye nti reka muce mu byo bibaze aba bajejwe ngaho abajeje intwaro babakuriye mubaze neza ibijyanye n'iyo ngingo joro ryiza mu gitaramuka ubundi ku murongo alo alo mwiriwe neza tuvugana nande imiburo gerard muri komine higamba mu ntara ya cankuzo mu kigamba yego iwacu ni amahoro mugo malariya yatumaze kubera malariya yasiye kugangura cyane rwose abanyagihugu bose barembye ubuze <laughs> abanyagihugu bose haba harimo gukabya dufate nka twe urashobora kujya kwa muganga mu gitondo saha imwe ugaca cumi n'imwe ku mugoroba umunsi wose uhetse hariya kubera ubwinshi bw'abantu bagiye kwivuza ntacyo ushobora gusanga ugatora nk'inomero ya mirongo ine na batatu mirongo itatu wagiye saa moya yego mm. bagerageza nibagerageza baduhe imisegetera twumva iri hafi kuwuta turabe ko tuhotoramo aha ariko ahandi bavuga yuko ari agahengwe malariya yagabanutse twe kuri twe turaraba ibisigaye by'abantu bivuza ku munsi kwa muganga mhm. usanga barenze gusa ari benshi gusa mu isi yahera byari byatoye agahengwe mu byasubiye kuba benshi cyane hmm. gerard w'ikigamba yaradushikirije ko hariya malaria isa ni ibandanya ku gufata abantu mu gihe abandi bavuga ko hatanguye kuba agahengwe mwiriwe tuyaga nande ni umunyagihugu kivuze izina ubu mpagaze muri cankuzo rero nagomba asabe natwe abantu dukorera ibarabara rijya mishiha riva mu cankuzo riva mu mishiha rija mu cankuzo yego kwiriverema ni ribi ni ribi abo bantu baba baremeye kurikorera abanyagihugu nk'abantu b'imishiha baridoga cyane ati baba twemereye ibarabara mugani ntibaza kuridukorera none twasaba abantu babyemeye ko bokwikubita agace bakabakorera kweri hmm. yego urakoze sawa mhm. ubundi ku murongo alo alo mwiriwe amahoro neza amahoro turashima mhm. tuvugana n'andi ni umunywanyi ngenda nyisanganira yibereye muri komine kigamba mu ntara cyangutse hmm. john batazira wa kenya ngo john hayagwa make ngaho gushana amahoro gusa ikintu tubona kitugoye cyane mhm. ni umuriro umucika rwose cyane ku mutaga ntitwigera tuwuronka ariko mu ijoro uraza neza mu ijoro bawurungika nka saa moya cyangwa saa mbiri saa tatu uko mhm. atacu tugikora nka twebwe dusanzwe dukora akazi ko gusudira mhm. eh, kandi muyinga uba urimo hehe umuyinga uba urimo kare namwe umuyinga wari urimo mu bwacu atawurimo mumaze kubaza muri ejide zo ngaho hiyo ibyo kweri vrema muri ejide zo ntacyo babisigura ko nabo nyene canke ntimurababaza oya ntite bababaza muganda bize nabo nyene babisigura ko urumva uri kuribwira utabajije ikindi kibazo dufise ni n'ikigamba imirongo yisanganira akunda gucika cyane mm, eh, imirongo eh, mu minsi mike cyane mu gihe muri ko murayumva neza si aho honyine n'ahandi hose no mu yindi mihingo y'igihugu z'abayumvikana iyo hageze saa tanu mirongo icicika cyangwa ikaguma icika cyane kandi si cyo saa tanu z'umurango eh, mm. kandi mirongo ino ntihafata yose ari ibiri mm. icyo gituma tudakunda kuyumva neza cyane kuko haragira nk'igihe hakagehera nk'iminsi ibiri imirongo itavuga biriko biratunganywa wa kenya Eh. Mm, joro ryiza yego murakoze mhm. ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe tuyaga nande murakoze na porote ndihano ibisinde mu ntara ya ruyigi ibisinde eh, porote mm, mm, porote umuyaga maki sawa nagomba kuvuga ku bantu bakunda kwica inzoka bazitera mu ibarabara mhm. ibintu bagira bo kwikevuka kw'inka neza mhm. bimeze abantu twakira tutamererwa neza kweri nk'akaruru nabibonye mu gace ahantu bita mu rusagamba mhm. wasanga bazitaye mu irabara ugasanga isazi ziriko ziraduma mm. kweri bokwikebuka uti bozitaha ataboneka nko mu ishyamba ariko nk'ahantu haca abantu byari bikwiriye mm. yego kandi n'ibarabara ryari rishyashya bari bakoze mm. ugasanga bariko baragira ukoze nka neza yego urakoze cyane sawa joro ryiza ubundi ku murongo hano miriwe miriwe tuyaga mm, nande muyaga n'umunywanyi ari mu ntara camuzo komine kigamba nawe sundi ni niyo nsenga izanira n'abatira kamunyene nibere ngaho ikigamba niyo nsenga eh make reka bisake namashikiriza mhm. hari barabara nyene kandi si ubwa mbere darishikirije ndibaza nukusanya n'abategetsi bakaridukorera kuri niva nyine kuri regimu y'ingari ahantu bita mu gitanga hmm. imodoka kwera igiye nko gutora nk'umurwayi ko yarashika nyine yarembye kabisa hmm. ego kwera gusanya n'abategetsi nosanga musitaneri nyine kuraba ko nyine ko bivuga nyine hejuru bakarikora kuri hmm. ego kabisa baba namwe mukagira ico muterereye kubera mwe muvuga hejuru buri munsi ariko ati ikindi naco mhm. n'amatara kwera asha amatara twebwe nka twe tutaza dukora mu masaro do kwa firi asha hmm. kubera akazi karahagaze kubera amatara indwi yose irahera atanu umwe yabonye aza mu ijoro nk'ubu ndabona mu kanya ni aje ubunyene ko twabonye hari abantu ngaho bamwe bamwe benshi bagura bya bindi bikwega umuyaga nk'uwa w'izuba bamwe nabyo murakora ashira kabisa naje nk'ubu nkora muri saro mhm. naje kabisa namaze kuyigura nayiguze kwa gatandatu w'iyondwe hmm. kubera amatara mbona nyene yananiranye hmm. yego kuri biraheze nkagufasha na twebwe nyine amaparake sore mbona bamaze kuyijukira kwe hmm. yego urakoze niyo nsenga sawa nawe mugira ijoro ryiza kwa radio isanganiro mm kanatsinda inamisumingimba aha iwanyu havugwa amaki turasigaje iminota itanu imbere yuko turangiza twakire uwundi ku murongo alo alo mwiriwe muduza akajwi tuyaga nande hmm, turi ko turakumva neza wakwegera telefone egera telefone odasi iburaza mhm. agomba rero ubukebura uwo muntu yaratangije cyiyumviro avuga ngo mbonera kure mvuga nti yego shitamo nasi icyumviro cyiwe baze bagerageza baraba icyo baza baravuga kuko ibintu bagize igihe bavuga barabonye icyo bitaheruka kuvamo abagiye baravuga urwego urwego kanaka urwego kanaka baba bagomba kugira ngo bagirire nawe urwego kantu mm, umuntu no kuvuga icyo afite ibyemezo kandi atari eh, ko aragirizanya mugore umaze kuhagirizanya warabonye aya maradiyo yacu ko ariyo yaragita igihe atanga ibyiyumviro by'abanyagihugu maze baratuka inzego kanaka mhm. uranyuma alo alo alo alo alo ni umunyagihugu ntituri ko turumvikana neza alo alo alo alo alo ni jyewe macyondo james alo mhm. sinzi mu buga bw'ibyuma ko hari wundi alo alo mwiriwe mwiriwe tuyaga nande umunyagihugu w'umwakiro imwakiro ngathandane uyivuka izina hmm. kumbuka inkuru mfise ahantu mhm. ku isoko haduca akajagari ni hmm? ahantu ku isoko haduca akajagari uno munsi eh. mhm. umuntu yaguze inka mhm. aje kuyiyanga bacavuga ati igiciro arimo yagushaka ngo ntikemewe n'amategeko igiciro akiguza bitandatu yagira gute yakiguza bitandatu komine nayo ikamutega ngo bagurishe bitanu ngo ari mwazimba abanyagihugu mhm. hama baraharira n'abapolisi biranka sinzi ingene vyava bigenda jana cenda Mhm gusa yavuga ati none ko muvuga ngo nkorore mhm. ibindi vyo vyo ko mbona vyaduze ko mutavuga ngo babikore vyo nije ca nkora kuri ibi biciro vy'inyama vyonyene mhm. umva twagomba tubazuye ko ibiciro vyose vyogira igipigire baza barakorera ko ntagira umunyagihugu yari ararangiza inkuru yiwe ariko n'ibijyanye n'ibiciro umunyuranyi twakiriwe umwe wa nyuma kuko umwanya uri kuratujyana mu kanya hacabandanye ibindi biganiro alo ari mu bisoro hehe ari mu bisoro zimya iyo radiyo zimya iyo radiyo kwanza umunyagihugu zimya iyo radiyo nawasabye muzimye iyo radiyo mu bisoro imwaro hmm. dufite ikibazo mhm. kubera twe twegereye matana turi duharurire matana mhm. akaba rero n'umutamakana badashobora gushyika ah, ku bayizeri uyu mwagihugu tukaba turamwumva twakire umwe wa nyuma dushobora kumva alo alo alo alo mwiriwe mwiriwe muvugana na idimu mu kinyinya mu kagosi mu mhm, si parasite eh, mhm. genda kirasabe ibarabara riva ku bitaro by'i karindo bijya aha iwacu mu kagoti kandi baba bakoze fema kuko ni hafi y'iwacu mm, rimeze gutira ihari ubu eh, urumva ni ibitaro bishasha bariko barubaka ku mutumba w'ikarindo mhm. natwe tukaba tuba ku mutumba w'inyamigina mm. muga turabona hamwe bo dusaturanye ibarabara aho tubera hafi naho twaba twaje mu ijoro ni nko kuvuga nk'ibirometero nk'umunani cyangwa nka bitanu aho mm. eh, tubera hafi kweri na nyakubahwa umukuru w'inama nkenguzamateka arahari aho hantu iyo basanga nk'abantu baba ariko barabyumva bishoboye kwera ibora ibyo barabara mm, namwebwe mukagira icyo muterere ebana eh, ha emwe n'ibikorwa rusange kwera twama twagiye guhereza nyene kwivyo bitaro kwera turafashanya murakoze ego mugira ijoro ryiza mugira ijoro ryiza namwebwe dimo ikindi nacyo mutama mhm. eh, murazi ko nigeze kuba mvuga yuko aho iwacu hari ibimuga byinshi kweri abantu bagendana ubumuga eh, abantu baba bazizema ko baba batera nk'uko bodufasha nk'uko idufasha n'icyo kintu mm. hari icigwa cakoze munamenya igitigiri cyabo ni byinshi barashika nka cumi ni benshi nkabone hmm. ni benshi yego yego hmm. urakoze edimo yego mutama mugira ijoro ryiza ijoro hmm. ryiza kinyinya ni nawe we uciye kino kiganiro turabona ko mwari mukiri benshi muhamagara ariko umwanya n'umwanya ibindi biganiro bica bibandanya mugira ijoro ryiza iwanyu havugwa make